Denna kåk har varit våran ut i många herrans år Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt men nu är det slut på det för nu ska 34 bort Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind Nu är det slut på gamla tider, nu går 34 i himlen in Denna kåk var ganska rar och släppte solsken till oss in Den var också generös med fukt och kyla, regn och vind Den var snäll och lite gnällig och den ville alla fel och den var vår i alla väder fastän gisten ful och skev Men nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind Nu är det slut på gamla tider, nu går 34 i himlen in härjat sen vi alla varit små här i kåken klodde morsan vise världen gul och blå Ja, vår kåk har fått stå pall för smällar hårda så det dög Som när far gick genom väggen så att spår och plankor flög. Men nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind Nu är det slut på gamla tider Nu går 34 i himlen Skådespelare och artister ligger sedan november förra året i konflikt med radio och tv, vilket bland annat medför att Sverige inte deltar i Melodifestivalen 1964 och att svensktoppen ligger nere i början av året. I mars upphör strejken och i slutet av juni startar Svensktoppen igen. I första sändningen går Per Myrberg in på listan som en raket med 34 som fått svensk text av Olle Adolfsson. Sen stannar han på listan hela året. Inte bara 34 ska rivas. Grävskoporna tuggar sig effektivt igenom de gamla husen i Stockholms klara kvarter och tvingar Bonnier-tidningarna Dagens Nyheter och Expressen att flytta till Marieberg.